بسم الله الرحمن الرحيم أي باب أخذنا في التسمع آية. اي النظر من غير الله طيب والنظر قد تكلمنا حوله في الباب السابق وهذا الباب فإن شاء الله أظن الأمر مفهوم مباشرة في الباب الحادي عشر ومن الباب الخامس عشر تبقى باب في مراجعة عامة من البداية كله 15 عشر باب les 15 euh, chapitres on prend rapidement euh, la zikr marra معنا بإذن الله طيب قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من الشرك الاستعاذة بغير الله فدو يشعش وفيج refuge الله عز وجل وهذا يدخل في دعاء المسألة D'accord C'est la demande. وهذا في تفصيل الدعاء عام والاستعاذة والاستعاثة والاستعانة خاص et tous s'emploient dans un sens commun وقد يفرق بينها تمام فالخلاصة من هذا أن الدعاء لغير الله يكون شركا إذا كان ب فيما هو من خصائص الله أو فيما لا يقدر عليه المدعو d'accord tout cela le dua l'isti'atha l'isti'ana l'isti'aza tous le jugement est le même c'est du shirk akbar lorsque cela est accompli parce que seul Allah peut accomplir ou alors avec une créature qui n'est pas en mesure d'accomplir. Il faut qu'elle soit présente, bien évidemment vivante, et en mesure de répondre à la demande. طيب وما الفرق بين هذه الثلاثة الاستعانة الاستعاذة والاستعاثة on a parlé ما هو الفرق الاستعاذة تكون قبل ما هو؟ تستعيذ بالله والاستعاذة أيوه قبل البلاء تستعيذ بالله يعني تسأل الاستعاذة والاستعانة الاستعانة في في في الحال يعني لا. قبل العكس والعكس الاستعانة هو عند الجزم lorsque tu te mets en condition de faire la chose تستعين بالله الاستعاذة حين تكون أمام البلاء quand tu vois la chose devant toi la difficulté والاستعاذة في أثناء طيب في أثناء العمل en cours de d'action quand la chose devient trop difficile tu demandes le secours d'Allah Azza wa Jal تمام هذا هو الفرق بين الثلاثة il y a pas isti'adha et après le même d'après c'est isti'atha le même de tafkir pour se rappeler تفصيل يقول قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم راهقا qu'il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge auprès des hommes, des djinns. Cela n'a fait que leur ajouter soit le takabbur, l'orgueil pour le djinn, ou soit encore plus de frayeur pour l'humain. كما سيأتي إن شاء الله. يقول في شرح الكلمات يعوذون العوذ هو الالتجاء والاعتصام يعوذون c'est chercher un abri, un refuge فزاد فزادوهم أي زاد الإنس الجن c'est-à-dire en faisant cela les hommes ont donné encore plus de de de, de kibr aux djinns qui se sont sentis supérieurs le fait qu'on revient vers eux لأن المستعاذ به يرى القوة أنك أضعف منه تحتاج إليه رهقا أي تكبرا وطغيانا في الجن c'est-à-dire le djinn lui en faisant cela il devient encore plus injuste et encore plus orgueilleux وزرعا وخوفا من الإنس il y a encore plus de frayeur et de rabaissement pour l'humain, celui qui cherche refuge. En faisant cela avec le djinn, l'humain cause encore plus de peur en lui-même et le djinn, lui, prend encore plus d'orgueil. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من الإنس يلتجئون إذا خافوا إلى رجال من الجن طلبا لحمايتهم من من أتباعهم فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم طغيانا وتكبرا وزاد الجن الإنس خوفا وإدلالا Donc Allah nous informe qu'il y avait des hommes parmi les djinns qui demandaient refuge à des hommes parmi les djinns du mal des propres djinns parmi leurs soufoha. Vous voyez Et cela a causé que par cet acte, هؤلاء الرجال من الإنس ont ressenti encore plus de peur envers le djinn. Et le djinn, lui, a encore plus d'orgueil. Et d'instinct de supériorité. Donc, هل انتفعوا بهذا الاستعاذة Est-ce que cette isti'adha leur a servi à quelque chose Là, ça fait du mal aux deux. Ça fait du mal à l'ins, qui s'est rabaissé, et le djinn qui a eu un comportement encore plus mauvais. إذن ما فيه فايدة بل ما فيه لضرر الفوائد تحريم الاستعاذة بغير الله l'interdiction de l'isti'adha بغير الله لكن هذا بشرط ليس مطلقا c'est dans ce que seul Allah peut accomplir d'accord ça c'est interdit ou alors de le faire avec une créature qui n'est pas en mesure de pouvoir affronter ce que tu attends d'elle كذلك c'est interdit sans quoi ça peut être permis ثانيا أن من الإلجاء إلى غير الله أن من ألجأ إلى غير الله خذله ceux qui recherchent refuge auprès d'autres que Allah Allah l'abandonne ça ressemble au bab d'avant طيب من تعلق بشيء وكل إليه celui qui s'accroche à quelque chose Allah le confiera cette chose-là هذا نفس هذا القبيل من هذا القبيل c'est le même jugement que ça revient à donner autre que Allah ce qui revient seul à Allah donc Allah t'abandonne cette chose-là qui ne peut rien pour toi ثالثا إثبات وجود الجن وأن فيهم رجالا ونساء cela affirme la présence des djinns et qu'il y a parmi eux des hommes et des femmes qui se reproduisent وهم مثل الإنس sont comme les hommes ce qu'il y a chez nous il y a chez eux الا ان الشر اكثر منتشرا عندهم مناسبه الايه للباب حيث دلت الايه على تحريم الاستعاذه بغير الله ولذا تكون الاستعاذه عباده لله وصرف عباده لغير الله شرك ce verset indique l'interdiction de l'istiaza que Allah car l'istiaza c'est une ibadah. donc une ibadah tourner vers Allah, cela devient du shirk. Ma shurut al-mazkura anifa. نعم هذا هو الدليل الأول من هذا الباب الثاني يكون عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق لم يدر لم يدره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم دونك Khawla بنت حكيم dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui sera en un lieu et qu'il dit je recherche, je recherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah du mal de ce qu'il a créé que rien ne le nuira jusqu'à ce qu'il sorte de ce lieu. Non. يكون في الشعر كلمات أعوذ أي أعتصم وألجئ وألتجئ Donc c'est le sens qui ressemble à l'autre. Chercher refuge. D'accord Chercher un abri. Kalimat Allah, il y a le Coran, parole d'Allah. غير المخلوق التامات الكاملات المنزهات عن كل نقص وعيب parole parfaite exemple de tout défaut de tout manque لأنها من صفات الله من شر ما خلق من كل مخلوق فيه شر et de du mal de ce qu'il a créé c'est-à-dire de toute créature qui contient un mal هل هناك مخلوقات ليس فيها شر Est-ce qu'il y a des créatures qui n'ont aucun mal Malaika. ايه لا اتى الانبياء لهم نسبه من شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب نعوذ بالله من شرور انفسنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون له جمال quand il est du c'est pas mal volontaire. Il peut se tromper. C'est une erreur. Comme la salane, à porter préjudice à quelqu'un. C'est possible. C'est un être humain. inna Innaman nabashu muslukum. Je suis un homme comme vous. Donc, le mal, en eux, existe. Ça veut pas dire maintenant qu'il le le libère et qu'il le, quand même, qu'il l'exprime. Mais il est présent en eux. Hmm. Arach. الله أعلم ممكن و الكلام ها الكلام الكرسي كل هذا مخلوق الكلام الأشياء التي Tartalet l'insan. Choses qui sont liées à, l'homme. Parce qu'on parle du chat, c'est la chose qui va nous toucher nous. Qui n'a aucun mal. Les malaïkas, ils viennent en, nous. Ils sont là avec nous. a Une autre chose que, qui sera, à laquelle sera confronté l'insan. Hum? Coran makhlouk? Ah, ah attention. T'as fait... T'as pas fait attention, là. طيب. ما هو ما هو Vous le connaissez هذا شيء معلوم Une chose qui est créée et qui contient pas un once de mal. J'ajoute un, un, truc que vous avez dit ce soir, c'est quoi une chose qui est créée, qui n'a que du bien, et pas un once de mal. Hmm? Islam, là. Islam, il y a des choses qui peuvent venir à quelqu'un. L'islam. C'est pas un mal, y a ni au moment, mais battre pour une personne, c'est pas un mal. Une Chose qui a que du bien. Que du bien. Pas un once de mal. Bah, voyons. Vous, vous êtes parti ailleurs. Hein Là Hein Vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Al-Jannah. Al-Jannah. Alors, Al-Jannah, هذا خير محض. Quelque chose qui a un char mahd, pur, qui contient aucun bien. Nar. Quelque chose dont le mal est bien plus conséquent que le bien, qui est quasiment que du mal, mais qui... Hmm Là. الدنيا فيها شر وفيها خير جن خصص الجن il y a des mu'minun, c'est des gens plus purs que nous كما قلت خصص يعني اكثرهم يعني فاسقون خصص الشياطين خصص Iblis نعم Iblis bien que Iblis il est un bien en lui hein il a du ilm il a du ilm non je dis pas de lui tu vas le prendre de lui il a du ilm Iblis il a déjà apporté le hadith de Kursi à Abu Huraira mais que lui il l'a pas fait pour faire du bien mais il y a des choses en lui qui connaît qui sont en khayr tu vois non ah, sinon il a à la base il a un mal mais quelqu'un qui muwafaq et zaki peut comment dirais-je euh, trouver le maslaha par sa présence d'accord نعم قال لم يدره لم يدره شيء أي لم يصيبه أذى ولا ما يؤذى إلى أذى يؤذي إلى أذى que rien ne lui ne pourra le nuire. Et lui, il a dit qu'aucun mal ne l'atteindra, aucune, aucun adha ne l'atteindra, ou ce qui amène à adha. Adha kol fi nazar. Car il a dit qu'aucun mal, rien ne pourra lui nuire, chose qui ne veut pas dire que rien ne pourra l'atteindre. Là. Et كذلك بعض العلماء فرقوا بين الضر والاذى كما قال تعالى لن يضركم الا اذى قال de الكتاب donc la différence entre لن يضركم الا اذى dire ils pourront pas vous faire vraiment vous nuire si ce n'est des choses vaines comme le, le kalam ou akada donc في فرق بين الضرر والاذى donc الاذى code تصاب بأذى حتى ما عدا الدعاء لكن هل الأذى سيضرك لا ما يضرك ça ne va pas te nuire mais un adha peut te venir. Un adha peut t'atteindre. Donc là, le code du muallif, adha fihi nazar. قال يرحل أي ينتقل qui sort de ce lieu. Tant qu'il est dans ce lieu avec ce dora qu'il a fait, rien ne pourra le nuire. وهذا الدعاء كذلك من ادعياء المساء والأذكار دي مساء même si tu ne vas pas en un lieu particulier هذا من أذكار المساء يقال هذا sinon tout lieu nouveau tu dois que tu te rends d'accord تأتي wa bi وبإذن llah ta'ala yakunu fika aw yakunu fihi laka himaya an protection يقول في الشرح الإجمالي تخبرنا خولة بنت حكيم رضي الله عنهما وعنهم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين هذه الاستعاذة عوضا عن الاستعاذة بالجن وغيرهم من المخلوقات وكل نبي صلى الله عليه وسلم في حديث خولة hadith, Khawla nous informe qu'il a mis comme sunna de faire cette invocation. واخبر ان من استعاذ واعتصم بكلا كلمات الله التامه والكامله المنزهه عن كل نقص وغيب فان الله سيكفيه شر كل مخلوق فيه شر حتى ينتقل من مكانه الذي استعاذ فيه donc celui qui fait ce dua là qui recherche refuge par les paroles d'Allah parfaite il sera il, sera, il ne sera pas yani, de subir aucune nuisance de la part des créatures qui, elles, ont un mal. Jusqu'à ce qu'il se déplace de ce lieu. يقول الفوائد بيان بركة على الدعاء ce qui montre la baraka qui est dans ce dua là c'est une protection pour toi أن القرآن منزل غير مخلوق القران le Coran est une révélation descendue d'Allah qui n'est pas créée ثالثا أن الاستعاذة لا تكون بغير الله أو بصفات من صفاته que l'isti'adha ne peut être pas autre que Allah. Et là, je pense qu'il y aura une impression dans le livre, car il dit « sifat min sifatihi » qui veut dire en fait que l'istiraza takun bi sifatin min sifatihi que l'istiraza peut-être pas un de ses attributs parce que là en lisant on dirait que ni par que euh, ne peut pas être par que Allah et ni par ses sifat je pense que c'est une erreur parce que le hadith dit bien que justement a'udhu bi kalimatillah donc ça prouve bien que tu peux faire l'istiraza par les sifat d'Allah azza wa jalla on dit dans le hadith quand tu rentres dans le masjid a'udhu billahi al-azim بوجهه الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم tu recherches refuge auprès d'Allah de son noble visage الوجه من صفاته وسلطانه القديم كذلك سلطان من صفات الله سلطان donc là je pense qu'il y a une erreur dans le livre hein là je pense qu'il aurait dû dire euh, أن الاستعاذة لا تكون بغير الله وقد تكون بصفات من صفاته هذا المعنى montrer que ça peut être fait par ses sifat également et c'est mashru' رابعا بيان كيفيه الاستعاذه المشروعه là il te montre la, la façon de faire l'istiaza كرجفيه خامسا بيان شمول القرآن وكماله Et cela démontre justement la perfection du Coran et tout ce qui l'englobe, qui peut être justement une cause de protection. يقول مناسبة الحديث للباب le rapport du hadith par rapport au chapitre حيث دل الحديث على أن الاستعاذة لا تجوز بغير الله أو بصفات من صفاته لا يغيب encore la chose ولذا تكون الاستعاذة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك حديث Amout indique que l'isti'adha ne peut être faite par autre que Allah par contre elle peut être faite par ses attributs contrairement à ce qui est écrit dans le livre donc cette isti'adha c'est une ibada ou l'ibada إذا سلفت لغير الله tourner votre Allah c'est du shirk تمام وانا قد اخذنا هذا الكلام في ثلاثه اصول وكلفته انواع العباده طريق الاستعاذه والاستعانه والاستعاذه والدعاء والذبح والنص tout sont là déjà pris déjà ce qui fait que maintenant c'est facile à comprendre pour pas s'attarder dessus il y a deux bêtes qui vont venir ما نعطيش نوعية كل شيء من البداية نعم كذا الاستعاذة قلبك يتعلق بالمستعاذ به يسكوش دونك cela revient à Allah à la base ثم من استعاذ بمخلوق il faut qu'il sache مخلوق لن ينفعه الا باذن الله اما اذا ظن ان هذا المخلوق سيعيذه بذاته بنفسه فهذا يدخل التفسير كنا جو ديبي هذا chaque اكبر Maintenant, il sait que c'est Allah qu'on a fait une cause, d'accord une vraie cause qui existe, alors c'est permis. Maintenant, il fait le stiraza par une chose qui peut rien faire pour lui, d'accord Ça va être du shirk. Ça va être du shirk. مفهوم هذا؟ طيب فإلى هنا ها أمام quand tu vois la difficulté devant toi. Ça t'a peur de la chose. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين